Ramazan ayını Allah Subhanahu taala möminlər üçün möminlər üçün bir mövsüm olaraq bəxş edib. Yəni elə bir ki, mömin bu ayda bolluğa düşür. Savab bolluğuna düşür və burada bacardığı qədər özünə tədarük eləməlidir. Baxın, Ramazan ayından başqa hansı bir ayda hansı bir ayda siz bir cəmiyyət olaraq, bir toplum olaraq belə yığılışıb bir-birinizə yaxın olursunuz. Yəni, əgər burada olan kimsə nə qədər mal sərf edib insanları hər gün bir ay ərzində belə yığmağa, onları belə mehriban etməyə cəhd eləsə, onu bacarmaz. Amma Allah Subhanahu o verdiyi bərəkət, o Allah Subhanahu verdiyi o nurla, qəlblərə gələn o nur ilə, iman nuru ilə Görürsən ki, qəlblər birləşir və Ramazan ayında müsəlmanlar bir-birlərinə yaxın olurlar. Və hər birimiz, hər birimiz ilk öncədə Allah Subhanahu bu nemətə görə bu nemətə görə, İslam nemətinə görə və İslam nemətinin içərisində bu cür gözəl nemətlərin, sərvətlərin olmasına biz Allah Subhanahu daima gecə və gündüz həmişə şükür etməliyik. Və Allah Subhanahu Ramazan ayını təqva ayə olaraq vəsf etmişdir. Necə ki, Allah təala buyurur, sizdən əvvəlkilərə oruc fərz edildiyi kimi isə də fərz edildi. Nəyə görə? Ona görə ki, təqvalı olasınız. Yəni, təqva sahibi olasınız. Mən istəyərdim, e, azca, qısa olaraq təqva haqqında məlumat verim. Niyə görə? Çünki biz təqva kəlməsini çox eşidirik. İmam xütbədə çıxır, cümə günləri xütbə verir ki, ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, təqvalı olun. Allah Teala Quran-ı Kərimdə müttəqiləri vəsf edir ki, müttəqilər onlar üçün bu cür bu cür mükafatlar vardır. Cənnəti vəd edir. Cənnəti Allah vəsf edir. Allah Teala möminləri vəsf edir və deyir ki, müttəqilər onlardır. Ona görə müttəqi deyəndə nə anlaşılır? Və hədislərin birində e, Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Ayşəyə, yəni öz e, həyat yoldaşına, möminlərin anasına, yəni Ayşəni bilirsiniz, Əbbəkir Əs-Siddiqin radiyallahu anhın qızı idi, Peyğəmbər s.ə.v həyat yoldaşı idi. Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, ey Ayşə, Allahın təqvasını əldə etməyə və mülayim olmağa çalış. Yəni cəhd elə özünü, öz nəfsini mübarizə apar nəfsinlə ki, təqvalı olmağa çalışasan və bir də mülayim olmağa çalışasan. Yəni, təqvalı olmaq və mülayim olmaq. Hansı işdə mülayimlik olarsa, onu gözəlləşdirər. Yəni, o işdə ki, mülayimlik var, o iş gözəl olar. Onun səmərəsi, bəhrəsi gözəl olar. Hansı işdə mülayimlik olmazsa, onu körlayar. Yəni, hansı bir işdə ki, Peyğəmbər Səmayşə deyir, ki, o işdə ki, mülayimlik olmazsa onu körləyər. Və bu hədisdə bizim e, üzərində dayanmaq istədiyimiz nöqtə ilk öncə təqva haqqındadır ki, Peyğəmbər s.ə.v Ayşəyə təqvalı olmağı tövsiyə edir. Təqvanı əldə etməyə onu təşviq edir. Deyir ki, çalış. Bu nəyi bildirir? Yəni Peyğəmbər s.ə.v Ayşəyə demək istəyir ki, təqva bir gecə durdun, namaz qıldın, təqva əldə edəcən belə bir şey yoxdur. Təqvanı əldə etmək üçün sən çalışmalısan. Yəni, sən daima cəhd eləməlisən təqvanı əldə etmək üçün. Təqva nə ilə əldə olunur? Təqva Allaha itaət etməklə, Allahın əmirlərini və qədağalarını gözün önündə qoyub onlara uyğun addımını atmaqla təqva əldə olunur. Ona görə alimlər təqvanın nə olması haqqında müxtəlif fikirlər söyləyiblər. Amma ümumilikdə təqva odur ki, təqva odur ki, ümumilikdə sən Allahın əmrlərinə və qoyduğu qadağalara məhəl qoyursansa, məhəl qoyursansa, yəni əmrləri edirsən, qadağalardan çəkinirsənsə, bu sənin təqva əldə etməyinə səbəbdir. Yəni sən təqvalı olmağın üçün bu addımı atmalısan ki, sən təqva sahibindən ola biləsən. Allah Subhanahu Nisa surəsinin 131-ci e, ayəsində buyurur ki, biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, yəni əhli kitaba da, yəni yəhudilərə, xaspərəslərə və onlardan yaşayan, əvvəl yaşayan ümmətlərə də biz hamısına və sizə də Allahdan qorxmağınızı tövsiyə edirik. Yəni, Allahdan qorxmanızı, tə təqvalı olmanızı tövsiyə edirik. Həmçinin Allah Subhanahu taala e, Əl-Bəqərə surəsinin 197-ci ayəsində buyurur ki: "Ən yaxşı tədarük, yəni ən yaxşı azuqə, yəni səfərə çıxırsan, yola çıxırsan, özünlə yemək götürməlisən, su götürməlisən, tədarük görməlisən. Sən də bu həyatı gedirsənsə, sənin üçün bu həyatında səni son mənzilə qədər müşayiət edən, sənə kömək olan o yolu getməyə uğurla başa çatdırmağa bu nədir? Həmin o azuqə təqvadır. Allah Subhanahu buyurur ki, ən yaxşı tədarük, yəni azuqə təqvadır. Yəni e, təqvalı olmaqdır. Ey ağıl sahibləri, məndən qorxun. Yəni təqvalı olun. Mənim əmirlərimə və mənim qadağalarıma diqqətlə, həssaslıqla e, yanaşın. Bu Əl-Bəqərə surəsinin 197-ci ayədir. Və həmçinin İmam Şafii rahmanullah deyir ki, İmam Şafii Şafii məzhəbinin e, birinci onun adı ilə bağlanan e, məzhəbdir Şafii məzhəbi və İmam Şafii rahmanullah çox müdürük və dərin elmə sahib olan alimlərdən idi. Və İmam Şafii rahmanullah deyir ki, xoşbəxtlik dünya malında deyil. Yəni insan dünya malı ilə xoşbəxt ola bilməz heç vaxt. Xoşbəxtlik təqva sahibi olmaqdadır. Ən gözəl azuqə də Allah qorxusudur. Yəni, ən gözəl azuqə də təqvadır. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm e, öz sahabələrinə, öz sahabələrinə, yaxın bildiyi sahabələrə xüsusən də, hansı ki, onlarla daim ünsiyyətdə çox olardı, Peyğəmbər sallallahu onlara təqvalı olmağı daim tövsiyə, edə, e, tövsiyə edərdi. Və Əbu Zər radiyallahu anhu və Əbu Abdurrahman Muad ibn Cəbəl radiyallahu e, deyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, harada olursan ol, yəni sahabelərinə tövsiyə edir, deyir ki, harada olursan ol, Allahdan qorx, yəni təqvalı ol. Pis işdən sonra yaxşı iş gör ki, e, pis işin silinsin. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tövsiyə edir sahabeyə. Deyir, harda olursan ol, təqvalı ol. Bununla kifayətlənmədi. Deyir, təqvaya aparan yolu Peyğəmbər biraz onun üçün açıqlayır. Deyir ki, əgər bir pis iş görsən, o pis işdən sonra yaxşı bir iş gör ki, həmin o pis işin silinsin. Yəni, əgər sən kiməsə qarşı, kiməsə qarşı bir kobudluq eləmirsənsə, məsələn, sənin din qardaşındır, sən bir yerdə namaz qılırsan, amma rəftarında nəsə bir kobudluq eləmirsən. Bu kobudluğun, bu sərt rəftarın sənin daha da sərt olmağına səbəb olmasın. Əgər bu dəfə kobudluq eləmisənsə, gələn dəfə həmin insana qarşı mülayim davran. Yəni, sənin ona qarşı gələn dəfə mülayim davranmağın o əvvəlki kobudluq etdiyini silib aparacaqdır. Yəni, təqva sahibi bundadır. Ona görə biz deyəndə ki, təqvalı olmaq təqvalı olmaq təkcə namaz qılmaq, oruç tutmaq, zəkat verməyə və kimsə həcə gedib gəldi. Bununla insan təqva sahibi ola bilməz təkcə. Bunlar bəli, başlıca səbəblər, ana xəttlər bunlardır təqvalı olmaq üçün. Amma təqvalı olmaq üçün ən xırda, ən xırda addımlarda belə insan təqvanı əldə edə bilər. Hətta e, rəvayət olunur ki, bəzi tabinlər e, evində yemək yeyəndən sonra çörək qırıntıları qalırdı. O çörək qırıntılarını yığırdı evinin çölündə, yəni həyətdə qarışqaların yuvası var idi, onların yolu var idi. Oradan keçirdilər, gedirdilər, özlərinə ruzi axtarırdılar. Gətirib həmin o qırıntıları tökürdü qarışqaların yoluna. Deyəndə ki, bəs niyə görə belə eləyirsən? Yəni qırıntılar niyə görə qarışqaların yoluna döyürsən? Deyir ki, onlar deyir mənim qonşularımdır. Yəni həmin o qarışqalar mənim qonşularımdır və onların mənim üzərimdə haqqı var. Yəni Görün insan, o cür mömin, təqvalı insan nəyi fikirləşir? Yəni, hətta qarışqanı belə, düzdür, Allah s.ə. sənə vacib eləməyib, sən durub qarışqa həyətdə varsa, amma o insan o cür təqvasından, Allah qorxusundan, Allah sevgisindən artıq nədir? Orada təqvanın bəhrəsini, səmərəsini hiss etdiyinə görə hətta o qarışqaya belə hüquq, haqq sahibi kimi yanaşır. O ki, qaldı bir insanın digər bir insana bir müsəlmanın digər bir müsəlmana haqq sahibi kimi və onun üzərində nə qədər haqqı olduğunu e, dərk etməsi və ya bilməsi. Ona görə e, xüsusən cəmiyyətdə, e, yəni məsciddə, yəni bir-birinə qarşılaşanda, bir, bir qardaş digər bir qardaşını görəndə çox bir səbəblər var ki, çox amillər var ki, insan o amillərdən istifadə edib özünün təqva sahibi olmağına sahib ola bilər, yenənə bilər. Yəni, əgər sən din qardaşını görürsənsə və sən onun üzünə kədərlə, qəm qüssə ilə baxırsansa, bu təqvadan tamamilə uzaqdır. Yəni, o insan yəqinliyi ilə bilsin ki, onda təqvadan əsər əlamət yoxdur. O sadəcə hələ təslim olub, amma təqvaya nail ola bilməyib. Yəni, təqvanın səmərəsi onda görsənmir. Təqva nədir? Təqva odur ki, sənin bütün hər bir əzana, hər bir əzana, yəni həm dilinə, həm gözünə, həm qulağına, həm hərəkətlərə, hər bir şeyə o təqvə sirayət eləsin, yəni təsir eləsin. Ona görə təqva sözü deyəndə Allah Subhanahu buyurur ki: "Lallekum tattaqun", yəni e, ki, bəlkə təqvalı olasınız. Yəni bu təqvalı olmaq həqiqətən də e, insan bunun üçün cəhd eləməlidir. Ona görə eşidəndə ki, məsəl üçün filan kəs, e, filan bir alim deyib ki, mən 40 il nəfsimlə mübarizə apardım. 40 il. 40 ildən sonra nəfsim mənə tabi oldu. Yəni, o 40 il nəfsinlə mübarizə aparmaq deyəndə, ola da kimsə desin ki, nəfsi nə var, e, özünü tabi eləməyə. Amma xeyr, nəfsin özünə tabi olmağı o zaman olacaq ki, əgər kimsə gəlib sənə qarşı haqsızlıq eləsə, sənə qarşı haqsızlıq eləsə, sən dərhal ona cavab verməsən, dayansan, fikirləşsən, düşünsən, addımını səbirlə, təmkinlə atsan, təqva oradadır. Təqva oradadır. Yəni, addımını səbirli, təmkinli atsan, təqva oradadır. Amma sən əgər tələssən, tələskənlik eləsən, qəzəblənsən, çılğınlaşsan, bil ki, səndə o təqva mövzusunda böyük bir boşluq var. Böyük bir boşluq var. Ona görə çünki biz sahabilərin əxlaqına baxsaq, sahabilərin əxlaqına baxsaq, sahabilər radiyallahu anhum təqva məsələlərində nümunə idilər. Ona görə də Allah Subhanahu taala peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelərin müəllimini necə vəsf edir? Buyurur ki, وَلَوْ كُنْدَ فَضَّنْ غَلِيذَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ Yəni, ey Muhammed, əgər sən kobud olsaydın, sərt davranışda olsaydın, o zaman onların hamısı sənin ətrafından qaçardılar, ürküb qaçardılar. Hamısı çıxıb gedər sənin ətrafından. Niyə görə? Əgər sən sərt olsaydın, kobud rəftarlı olsaydın, insan mülayim davranmaq üçün nə lazımdır ona? İnsanın mülayim davranması üçün onun qəlbində olan o iman toxumlarını cüzərtməsidir. İnsan nə qədər qardaşının haqqında fikirləşsə, qardaşının onun üzərində haqqı olduğunu düşünsə, insan bir o qədər də mülayim olacaq, bir o qədər də dərk eləyəcək. Əgər bir insan, əgər bir insan e, yer üzündə gəzirsə, hər şeyi görür, amma heç nə haqqında fikirləşmirsə, o insan min ildə gəlsə xeyri yoxdur. Amma əgər bir insan yer üzündə gəzsə, bir gün gəzsə, bacardığı qədər gəzsə, o bir gün ərzində gördükləri haqqında az bir müddət düşünsə, o min il gəzməyindən onun üçün daha xeyirlidir. Allah Subhanahu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, məyər onlar yer üzün gəzib Allahın qüdrətini görə bilmirdilərmi? Yəni insan yer üzünü gəzəndə səmanı görür, Gör ki, səma dirəksizdir. Bunun özü insan üçün düşündükdə, düşündükdə. Düşünməyən insan üçün xeyri yoxdur bunun. Amma əgər insan düşünsə, ki, Allah da səmanı necə yaradıb, tavan yaradıb, amma heç bir sütun yoxdur. Və ya Allah da dağları yaradıb, dağlar yerindən oynamır, aşmır. Yəni, indi bugün biz bilirik ki, yer kürə formasındadır. Yəni bu yerin, deyək ki, indi biz üst tərəfindəyiksə, məsələn, kimsə yerin alt tərəfinə düşür. Elədir yoxsa yox? Yoxsa alt tərəfdə olan niyə görə yıxılıb deyirlər, düşmür? Yəni bir topun üzərində üstünə bir şey qoysan, altına bir şey qoysan, altdakı düşəcək. Amma insan fikirləşəndə ki, bunu Allah Subhanahu necə yaradıb, nətər yaradıb, nə üçün belə yaradıb? Yəni insan düşünəndə insan artıq nəticəyə əldə olmağa, e, onun üçün böyük bir səbəb olur. Ona görə insan e, hər bir addımında, hər bir addımında fikirləşməlidir, düşünməlidir. Onun e, haqq sahiblərinin haqqını çatdırmağa çalışmalıdır. Əgər insan subaydırsa, onun üzərində müəyyən haqqlar var, evlidirsə, onun üzərində daha çox haqqlar var. Yəni insan bütün bu haqqlarını, bütün bu məsuliyyətlərini dərk etməyə çalışmalıdır. Çalışmalı ki, onlar fikirləşsin və bacardığı qədər, bacardığı qədər onları yoluna qoyub hamısının haqqını verməyə cəhd eləsin. Ona görə Ramazan ayda Ramazan ayı da bizim üçün böyük bir fürsət ayıdır. Ramazan ayı Allah Subhanahu bizim üçün e, səhərdən axşama qədər ac qalmağı, susuz qalmağı istəməyib. Allah Subhanahu istəyir ki, bizdən biz bu səhərdən axşama qədər ac, susuz qalmağımızdan ibrət alaq. Yəni məna çıxardaq. Əgər biz bu aydan o ac qalıb, susuz qalıb, o, o vəziyyətimizdən məna çıxartsaq, biz o haqda düşünsək, biz o haqda düşünsək, o zaman biz onu dərk eləyəcəyik. O zaman o bizə təsir eləyəcək. Niyə görə bu gün bugünkü gündə Ramazan ayı 29 ya 30 gündür? Peyğəmbər s.ə.v vaxtında da Ramazan ayı 29 və ya 30 gün idi. Amma gəlin baxaq Peyğəmbər s.ə.v vaxtında oruç tutan bir insana bugünkü gündə bizim oruç tutmağımıza nə fərqi var? Onlar da ac qalırdılar, susuz qalırdılar. Biz də ac qalırdıq, susuz qalırdıq. Onları bizdən fərqləndirən nə idi? Onları bizdən fərqləndirən onların düşüncəsi idi. Onların o ayələri, o Allah kəlamını, Peyğəmbər sallallahu sözlərini, o əmirləri, o qadağaları dərk edib onlara qəlbən sarılmaq idi. Dərk edib, qəlbən sarılmaq idi. Məsələn, İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, biz Quran nazil olanda 10 ayə götürərdik, 10 ayə. Həmin o an 10 ayəni oxuyardıq, əzbərləyərdik və ona əməl edərdik. Yəni əzbərləyirdilər, oxuyurdular, əzbərləyirdilər ona əməl edirdilər. Ondan sonra keçirdilər digər 10 ayəyə. Amma bugünkü gündə niyə görə onlar 10 ayəni əzbərləyirdilər, ona əməl edirdilər? Çünki onlar onu istəyirlər ki, onu dərk eləsinlər. Onu öz qəlblərinə yerləşdirsinlər. Amma bugünkü gündə biz Quran-ı Kərimi Ramazan ayında xətm eləməyə çalışırıq. Amma o biz oxuduğumuz o 600 səhifəni neçə hökmünə əməl eləmişik? Əgər sən bugün bir cüz oxumusansa, Allah spontala sənin oxuduğun o cüzdə sədəqə verənləri, səbr edənləri, təqvalı olanları, təvəkkül edənləri, ümid edənləri və s. və s. mədh edib və ya Allah spontala e, həmin o cüz ərzində müəyyən qədağaları qoyub. Görürsən, insan ya o təriflənən əməllərdən və ya o qoyulan qadağalardan məhrumdur yəni Allah Subhanahu taala əgər sədaqə verənləri tərifləyirsə, əgər bu insan sədaqə vermirsə, demək ki, oxuduğundan faydalanmır. Yəni oxuduğu o ayədən faydalanmır. Nə vaxt faydalanacaq? Sədaqə haqqında oxuyursa, fikirləşib ki, mən bu gün Qurandan sədaqə haqqında oxumuşamsa, heç olmasa gedim sədaqə verim. Sədaqə nədir? Sədaqə pulla ola bilər, çox da ola bilər, az da ola bilər. 20 qəpik də ola bilər sədəqə. Və heç 20 qəpik olmaya da bilər. Sədəqə bir qardaşımın üzünə gülümsəməyin. Əgər pulun yoxdursa, bir qardaşımın üzünə gülümsəməyin, onunla xoş rəftar eləməyin özü bir sədəqədir. Yəni Allah Subhanahu bu qədər sənin üçün mərhəmət qapısı açıb, amma bizə yetər ki, biz e, bu mərhəməti əldə etməyə, ondan bəhrələnməyə çalışaq. Ona görə e, necə deyək, yəni insan e, insan çox oxuya bilər. İnsan çox oxuya bilər, çox eşidə bilər. Amma çox oxumaqla, çox eşitməklə insan faydalanmaz. İnsan oxuduqlarının haqqında düşünərsə, onları dərk eləyərsə, ona əməl eləyərsə, o zaman faydalanır. Yəni, ona görə alimlər deyirlər ki, elm əməl etməyi tələb edir. Yəni, elm əməl etməyi tələb edir. Əgər sən bilirsənsə, mütləq gərək əməl edəsən. Əgər sən bilirsən ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurub ki, mülayimlik hər birinin işi gözəlliyidir. Hər birinin işinin gözəlliyi mülayimlikdir. Bu, Peyğəmbər kəlamıdır. Və sən bunu bilirsənsə, ki, Peyğəmbər belə buyurub, amma sən işində mülayim davranmırsansa, mülayimlik göstərmirsənsə, bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir ki, sən o sözdən faydalanmırsan. Əgər bu sözdən faydalansan, növbəti Peyğəmbər kəlamı sənin qabağına çıxanırsa, onu əməl edib, ondan da faydalanacaqsan. Amma sən nə qədər ki, o sünnəti tərk edirsən, ondan əməl etmirsən, faydalanmırsan, obru sünnətlərdən də məhrum olursan. Ona görə insan sünnəyə əməl etdikcə, yəni Peyğəmbər səsəm kəlamlarına əməl etdikcə, Görürsən ki, növbəti addımını atır, obri əməlini edir. Və ya götürək Ramazan ayını, e, yəni bu cür mərhəmət ayıdır, məğfirət ayıdır. E, Allah Subhanahu taala bu ayı Allah Subhanahu bu ayı xüsusiləşdirib ki, e, sən Allah üçün oruç tutasan. Sən Allah üçün oruç tutasan. Və e, insana çox qəribə gəlir ki, çox qəribə gəlir ki, e, bəzi insanlar var, Ramazan ayını oruç tutur. Deyirsən, kim üçün oruç tutursan? Deyir, mən Allah üçün oruç tuturam. Qurban vaxtı gəlir, görsən ki, ayaqyalının belində bir dənə qoyun gedir. Deyirsən ki, hara gedirsən? Deyir, mənim qurbanım var, gedirəm filan kəs üçün kəsməyə. Yəni, Ramazan ayı, Ramazan ayı ümmət üçün, hər bir kəs üçün ibrətdir, dərsdir. Yəni, əgər sən orucu Allah üçün tutursansa, sənin bütün əməllərin də Allah üçün olmalıdır. Yəni, oruc sənə tərbiyə verir, təlim verir ki, əgər sən orucu Allah üçün tutursansa, sənin bütün əməllərin də Allah üçün olmalıdır. Buna görə biz fikirləşəndə, biz düşünəndə, hətta adi e, Quran-ı kərimin bir balaca surasını götürsək, məsələn, İmam Şafi Rahmanullah buyurur ki, əgər Quran-ı kərimdən Əsr surəsindən başqa heç bir sura nazil olmasaydı, o Əsr surəsi kifayət eləyərdi bu ümmətə. Vəl əsr innəl insənə ləfi xusr illəlləzina əmənu və aminus salihati və təvasav bil haqqı və təvasav bil sabr. Yəni bu qədər 3 ayə Allah Subhanahu buyurur ki, vəl əsr, əsr vaxtında and içir, Allah istədiyini and içə bilər. İnnəl insənə ləfi xusr. Həqiqətən insan xəsarət içərisindədir. İlləlləzinə əmənu. Yalnız xəsarət içərisində insan, yalnız kimlər istisnadır? İman gətirənlər və amilu salihəti və salih əməllər görənlər və təvasav bil haqqı və təvasav bil sabr. Haqqı və səbri bir-birinə tövsiyə edənlərdən başqa. Yəni, iman gətirən, yaxşı əməl görən, haqqı və səbri tövsiyə edən insanlar xəsarət içində deyillər. Yəni İmam Şafii deyir ki, əgər bir dənə bu sura nazil olsaydı, bu bütün ümmətə kifayət eləyərdi. Ne, necə kifayət eləyərdi? Nə zaman kifayət eləyərdi? Əgər ümmət bu surənin nə məna daşıdığını dərk eləsə, bu surəyə əməl etsə, onda olan mənaları çıxarıb, onu özü üçün e, şuar edərsə, özü üçün yolunun işıq edərsə, o zaman ümmət ondan faydalanır. Ona elə biz e, hər birimiz her birimiz oturup e, elə bir ki, gücünün qarşısında oturmuş kimi öz nəfsimizi hesaba çəkməliyik. Dünənimizi və sabahımızı və bugünümüzü. Dünən mən nə etmişəm, bugün nə edirəm və sabah nə edəcəm. Əgər sən özünü hesaba çəksən, nəfsini hesaba çəksən, o zaman sən öz həyatına hakim ola biləcəksən. Öz nəfsibə hakim ola biləcəksən. Sən bir aydan sonra elədiyimin nəticəsini görəcəksən. Amma əgər bunu etməsən, onda xəsarət çəkəcəksən. Yəni, baxacaqsan ki, yaşın gəlib 70-ə çatıb, amma hələ belə yaşamısan da. Yəni, ola bilsin, namaz da qılmısan. Amma yaşamısan da, prosta belə də, gün gəldi, gün getdi, bugün 5 gün vaxt namaz qıldım, sabah 5 vaxt qıldım. Yaxşıdır, amma insan o nəfsini tərbiyə eləmək üçün o nəfsi tərbiyə eləmək, o imanı qoruyub saxlamaq, imanı artırmaq. Buna çox adam şikayətlənir. Deyir, mən təzə namaz qılanda imanım çox güclü idi. Amma indidir, mən o hissləri itirmişəm. O hisslər yoxdur məndə. Səbəb nədir? Yəni, məyər din həmin din deyil, həmin dindir. Lakin nəfs həmin nəfs deyil. Sən təzə başlayanda nəfsini qul eləmişdin yəni e, nəfsini qul eləmiş, kölə eləmişdin. Amma sən o nəfsini tərbiyə eləmədin deyə nəfsin artıq özündən çıxıb. Sən o nəfsini təzdən özünə kölə eləsən, qul eləsən, onda yerə həmin o hisslər sənə qayıdacaq. Nəfsi qul eləmək üçün nə eləmək lazımdır? Nəfsi qul eləmək üçün Ömər Müxəttabın dediyi kimi Həsibu ənfusakum qabla an tuhasibu. Haqq hesaba çəkilməmişdən öncə özünüzü haqq hesaba çəkin. Özünüzü, yəni bu dünyada haqq hesaba çəkin. Nə qədər ki, axirətdə hələ ki, haqq hesaba çəkilməmişsiniz. Ona görə Allah Subhanahu diləyirəm ki, Allah Subhanahu bizim hər birimizi nəfsini mühakimə edib ibrət çıxardan və e, bu Ramazanı və belə neçə-neçə belə Ramazanları imanla, təqva ilə başa vurub hər Ramazandan sonra da günahlarının bağışlanan, məğfirətə nail olan bəndələrinə etsin. Allah Subhanahu diləyirəm ki, Allah Subhanahu bizim ibadətlərimizi qəbul eləsin. Allah Subhanahu e, bu ev sahiblərinə, bu ev e, yəsinə, bu məclisi quranlara Allah Subhanahu müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu malına bərəkət versin və Allah Subhanahu onları dinində sabit etsin və hər bir müsəlmanı da Allah Subhanahu fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Salam aleykum və rəhmətullah. 就这么说话，Hello。